Já, góðan dag, góður hlustundur, þeir að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já, 7. apríl. Gesti þáttanins í dag eru þeir alþingismæðurinn Helgi Hjörvar sem er alþingismæður fyrir samfélkinguna og formaður efnas og skattanemdar og hinga kemur líka Styrmir Gunnarsson, áður eittstjóri morgunblæsins sem nú hefur hliftast okkur um nýjum vefmiðli um Evrubumál sem á finna á slóðinu evrubuvaktin.is og við ætlum að reyna að fá uh, hann Stefan Haug Jóhannesson í síman, það er aðalsamningamæður Íslenska kvart TSB e og fá fréttir af samningaferlinu. Uh, erum við komið Stefan Hauka og Lína? Já, ég. ég. Lesaður sæl, þakka þér fyrir að, að hérna, lega okkur að heyri þér. Ég veit þú ert uh, upptekinn. Já, það er bara ánægja og eh, að tala ykkur. Já, við erum búin að vera hérna með þennan þátt nokkur neginn vikulega í, í nokkra mánuði. Uh, þáttin ESB já eða nei, -huh. Mhm. sem er þáttu sem fjallar um já, þess að sem við kallum startu spurningu í Íslandsögunar. Hvort við erum að ganga að inn eh, í Europasambandi, ég ætla alveg ekki að spyrja þig að því en þú, þú gegnir mikilvæg hlutir gert al samningamæður Íslands í, í, sam, í samningu við, við bandalagi hvernig, nú er þessi umræða svolítið svona eh, hún hefur eh, leiðið svolítið í laginu á Íslandi undarfarið, kannski út af öðrum málum hvernig gengur ferlið uh, og hvar eru við stött og, og, og hvernig lítur út með útfyrir með hérna lok þessa ferlis samningaferlis Þetta gengur vel við settum upp þetta skipulag fyrir okkar vinnu og allir þungi vinnunar fyrir samningana er hér heima á Íslandi. Það er búið að setja upp eh, og, og raða mönnum í eh, samningahópa um einstöksið og síðan er aðalsamninganemnd sem að ég stýri og við í aðalsamninganemndinni, þetta minnst erum hún að hittast núna sexinum síðast í gæð samningahóparnir eru búin að hittast reglulega, þessi tíu hópar og eru, byrjaðir, eru að vinna þessa heimavinnu sem við þurfum að sinna áður en að sjálfar viðræðnar hefjast og þessi heimavinna gengur mjög vel af sér og, og við sjáum fram á það að eh, þeir ljúki þessari heimavinnu um, núna á næstu vikum á mánuðum og, og svona verði búin í nokkur neginn í, í september þannig að okkur á ekkert að vera vannbúnaði þegar að, uh, að því kemur að viðræðnar sjálfar hefjast að setjast til borðsum samstarfsfélögum okkar og, og, og hérna aðlum í, í Európa-sambandinu og hefja viðræðnar. En það, þú ert þess að segja að boltin sé ekki okkur eins og eru við séum svona vinn okkar heimavinnu og svo komið það þá í ljós hvernar hérna eiginlegu viðræður geti hafist? Nei, sko, þetta er bara eðlur og þáttur í að undibúa viðræðunar og boltin er líka hjá Evrópussambandinu þannig að þeir eru að undibúa sig og, eru, eh, og mun taka þessa ákvörðunum að hefja viðræður vendarlega í júni og í kjölfara á því munum við fara í það að eh, bera saman lögjöf Íslands við lögjöf Evrópusambansins og öllum þeim síðan sem fallundir ESB mikið af þessari lögjöf er náttúrulega komin í íslenska rétt í gegnum EES-samningin mm -hmm. þannig að svo, sá þáttur er tilpöla auð önnin en aðri þættir um þingri eins og til dæmis landbúnaðamálin, sjáuröldismálin byggðamálin og annað og tekur meiri tíma á vinnu og e, e, eins og ég segi, við erum, við erum sagt, að vinna okkar heimavinnum til þess að undibúa þessa samilu vinnu síðan með Európa-sambandinu sem er hefst og endalega í haust. En Stefan, mér langar að spyrja þig eh, upphafið, þá var, var eh, tölvur talað um það hvenar Íslandingar gætu í fyrsta lagi gengið að kjörborðinu og greitt þjóðarakvæði um aðelda samning. Eh, er það, nú verist líki ljóst fyrir að, að svona fyrstu spár rætist hugsanlega ekki um, um, um að það er eh, þið hérna er þið fljótt eh, sem myndi líða því en, en eh, er pressa á ykkur í samningarnemdini að, að ná, ná þessum samningum fyrir eitthvað nákvæðin tíma eða er þið aðalega einbjöld ykkur að því að ná góðum samningum? Svarið er já við setni spurningunni eða setni þætti spurningarinn að það er ekki pressa okkur að fara að skila einhverju í einhverju óðagöld þætti eða, eða fyrir einhverja tíma við erum fyrst og fremst að vinna þetta fælega það koma fjöldi manns að þessari vinnu eh, hérna sérfræðingar í ráðanettum og, og stofnunum og við erum alltaf að vinna þetta fælega við fengjum þetta hlutverk sem fagfólk uh, til að fara í gegnum þetta í kraft okkar sérfækkingar og það er einfallega takturinn í þeirri vinnu og raðinn mun einfallega fara eftir því hvað það tekur okkur langar tíma að vinna okkur í gegnum þetta og síðan um, er það hagsmuninni sem að ráða raðanum og um, þó að þetta vonumst við ekki til þess, vonumst, vonum við að, að þetta mun ekki taka einhverja fjölda ára en, en, en það er engar engir svona tímafresti sem er búið að, að setja á þetta. En eh, Stefan, eh, einn spurning sem hefur kviknað og já, skoðin sem hefur verið eh, varpa fram meðalans á alþingi er að uh, það er að draga umsókninu tilbaka og hætta þessu samningaferli um, og menn vísa til breyts almenningsástands og ymslegt fleira í því. Hver er eruð afleðingarnir ef, ef að tekin eruð ákvörðun, til dæmis ef alþingi takja ákvörðunum að hætta þessum viðræðum, svona þitt faglega mat? Er það verið framkvæmulegt? Hvað séru það? Er það framkvæmulegt að, að hætta þessu ferli? Ég, ég það er allt framkvæmulegt. Ég minna Ísland er, er sjálfstætt fullvalda ríki og tekur uh, ákvarðanir, líðræðislegar ákvarðanir uh, til dæmis um það að sækjum að, að baki ákvarðan um að sækjum liggur mjög líðræðislegt ferli á alþingi sem að skila þeirri niðurstöðu að ríkistjónin fekk um bótis að sækjum um og það er nákvæmlega samkvæmt þessu umbóði sem að ríkistjónin er að vinna og hefur falið samningarnemdinu og mér að, að fari þessar viðraður. Annað eru svona bara einhverja vangaveltur, pólitiska vangaveltur sem að, mér finnst ekki við að hæfa ég sé að blanda mér í. Og þið veldi kannski en, ekkert mikið fyrir ykkur sem eru því samningarnemdinu? nefndinu þér? Ég meina hvað, hvað hver og einn er að velta fyrir sér í sínum huga, ég, ég veit ég ekki um, en, en við erum ekki að ræða þetta í, í þessu, þessari vinnu, við erum einfallega að vinna sangvað tíðumbóði sem við höfum. Það myndur þú segja að, að ég lífti hér á það. Það myndur þú segja að sko breytt alminnisálit og minni stuðningur við eh, umsóknarferli hafi einhver áhrif ykkar störf? Eh, er það styrkið það eða veikið sko. það ykkur í ykkar störfum, ykkar samningavirðum? Nei, aftur ég meina við höfum þetta umboð og það er bara eftir því sem við erum að vinna. Hérna skoðanakannanir eru ákveði tæki til að svona tekka á viðhorfi, jú, en, en eh, er skipta ekki þessa viðræður eh, máli með beinum hætti. Eh, og það hefur nú sínt sig að almenningsáldi hefur seglast til og frá og munum aflust að halda áfram að gera það. Stefán, það fórst ég hérna, ég meina spurningu Ég veltaði fyrir mér hérna nú settu þjóðverjar eða þíska þingið ákveði skilir fyrir því að, að það er haldið áfram viðræðan við Ísland. Þeir samtættu sem sagt umsóknar okkar og vantarlega öll þessi þjóðþing eftir að, að samtækja það eða hvernig stendur það og er, er hugsan þetta fleiri þjóðþing seti svona skilir því? Áttu voru því að það sko, ekki gerst? Já, þjóðþing, eh, þjóðverja er nálgast þetta það gera hvert ríki með sínum hætti og, og eftir að Lissabon samningurum var samþygtur að þá uh, voru setta nýja reglur fyrir búndistag í Þískalandi og sem að uh, eh, fel í sér að búndistag þarf að koma í ríkara mæli inn í svona stóra Evrópamál og það vil svo til að okkar máleða umsókn Íslands var fyrsta máli sem að var tekið fyrir eftir að þessar nýju reglur búndistag tóku gildi en uh, önnur þjóðþing eru ekki að fjallum þetta með sama hætti og um, það um, hérna og, og þjóður að gerðu þannig að ég veit ekki annað en að ríkistjórnir annar ríkja séu alveg í stakk búna til þess að taka, taka ákvörðun eh, um, um umsóknina En, en þær getur einhvers veginn sett svona skilirði eins og þjóðverðar á hvað að gera? Önnu þjóðing? Já, er það ekki? Já, það þekk ég ekki. Ég þekk ekki hvernig þetta er í þessum 27 þjóðingum en ég veit ekki til þess. En, og ég veit ekki hvort það hefur skilirði, hvort það hefur mér túkað þannig. Ég held að þetta hefur svona leifinningar til, eh, til eh, Þísku ríkistórnaðinar og hún getur samþýgt en það eru við ekki að semja um uh, kvalveðar áður en við göngum til samlingabósins. Það er eitthvað uh, á samt ótalmörgum öðrum málum sem að verða rætt við samlingabólið. Það er á meðal kvalvegar. Einu önnu spurning til þín frá mér er bara þessi að ég hef hirt eh, núna mennum segja að það hefur komið sér óvart að menn tölta að þetta er því samningaviðræður en nú verðist vera þetta sélega aðluguna ferli þar sem við þurfum að Eh, laga okkur að Europasambandsreglum eh, ímsum áður en þetta kemur til þjóðratkvæðakræslu er þetta rétt skilið? Er þetta þessi aðhverjum að fara að gerast áður meina, en þjóðin ákveður sig? Jú, ég hef heilt sko sem við vilja kalla þetta fínstillingu sem er aðlögun aðri samningaverar ég held að þinn eh, augum lítur hver silfrið þetta er nú svona bara hvernig þú vil líta á þetta en ég bendi ykkur til dæmis á að lesa kabla Eh, í skýstlu eh, Evrópunendar fórsættisráþara sem að Björn Bjarnason vitt í fórust og skilaði skýstlu árið 2007 þar er heil kapli um svona eh, sértækar lausnir fyrir ríki sem er að ganga til þessu Európa-sambandi þannig að vissulega gengur þetta út af það að menn er að semja um uh, lausnir, hvort þú vilt kalla aðlun, fínstillingu eða hvað, ég líti á þetta sem samningaður alveg. Eh, Stefán, ég veit þú er tímabundin og ég vil þakka þér aftur fyrir að gefa tæki, eh, tíma til að tala við okkur eh, en að lókum kannski einn spurning það er annars svona sem að hefur, hefur verið hérna deilefni mann á milli, það er hversu fúsir, fúst Európa-sambandi og öðru sambandsstjóðunar eru til þess að semja við okkur, hversu langt eru tilbúin að ganga í samningum. Hvað myndir þú segja svona þín fyrsta upplöfun af þínum, þínum störfum eru þeir mjög fúsið til viðræðana eða eru þeir, er þeir treyir? Það kom ég reyndar á óvart eh, sko eh, hversu vel umsókn okkar var tekið því að þetta var reyndar eh, miða við til dæmis önnuríki sem hafa sótt um á síðust árum gengi óanalar hatt og vel fyrir sig það er engin merki um annað en að Európa-sambandi sé að ganga til þessa verks með þann eindregna vilja að leiða þessa viðra til líkta og eh, ég benda það að við sækjum um 16. Eh, júli eh, umsókninni tekin fyrir á fundi utaríkisráþara aðeins 11. síðar sem er mjög stuttu tími og vísa til að til framkvæmda stjórnar Európa-sambansins þar sem að henni falið að draga upp þessa skýslu sem síðan kom og var tilbúin í janúar og tekin fyrir og samþygt af framkvæmda stjórnin í februar. Allt þetta sínir það í verki að það er fullu vilji Európa-sambansmegin að, að standa vel að þessu og, og ég get ekki mert neina træðu á þeim bæ. Við sendum uh, eh, samninganendinni og skila því frá okkur góðar kveður og, og hérna óskum okkur góðs gengis í þessu mikið verð starfi. Takk að þið fyrir og, og takk fyrir þessu góðu kveðir og gangi ykkur vel á bless. Takk, bless. Já, gott að heyra frá Stefánu Heiki og við höfum örgulegt að ringja hann aftur setnina auktum tíman í komandi þáttun. Já, já. Ég, það sem, sem, sem að vera nokkur svona liðlugur ennbætsmaður mjög gott að, og, já, gott hjá hann að, að, að fræða okkur hlustendur um, um ferlið En hjá okkur eru stattir Helgi Hjörvar og, og Styrmi Gunnarsson og ættum við ekki að byrja að spyrja Helga Hjörvar því að nú er fyrsta sinni í þættunum að, eh, um okkar uppáspunningu sem er svona hver er þín afstæða til Evropasambass aðeldarinnar og hérna hvernig komst það þinni niðurstu? Já, ég er uh, í stöðumáli eindregin stuðningsmaður aðeldar Íslands að, að Európa samundinu eh, fyrir því eru eru margar uh, eh, ástöður og, og raunar margar megin ástöður að, að þetta er uh, svo stórt mál og svo mikið framtíðarmál að, að maður getur auðvitað nálgast það ákvörðun út frá mörgum sjöðum. Ég held Ef, ef maður er svona tvær, þrjá mjöndur Já, já, <laughs> e, eh, hlutaði er, er svona ákveðin menningapolítisk afstæða, ég, ég er þeirra skoðunar að við höfum á á svona síðustu árum og áratugum uh, next of mikið til svona amerikaniseringar í íslensku samfélagi e, færst of mikið í, í vestur átt bæði menningarlega og politist uh, eh, frá uh, eh, európskum áherslum og engum norrænum áherslum og mm -hmm. ég tel að, að það sé farselt fyrir okkur að að eh, færa okkur aftur nær Európu og, og einhverjum nær Norðurlöndunum eh, og styrkja þau tengsl pólitísku menningarlega og það muni eh, reynast okkur farsælt öðru legi þá, þá er ég nú bara svona sósíaldemokrat og, og við teljum að, að já, við, við viljum nota samfélagið og laugin og, og ríkisvelduð þið ofnbera svona kannski til þess að taka á þeim vandamálum sem að, að skapast við markasvæðinguna í, í bildingunni og, og þeim verkefnum og vandamálum sem að, að, að allar þessar miklu efnahagsluðu framfærir hafa fært okkur sannarlega mm -hmm. e, og þá er það bara svona eðlilegt langtíma sjónum með að mínu viti að, að yfir einu markaði þá sé farsælast að hafa e, eitt e, stjórnkerfi bæði pólitíst og eftirlýtskerfi og, og skrifræði og og ég held að saga okkar kannski á síðust árum hafi svolítið sínta við, við urðum þetta lilla 300.000 manna land uh, hluti af 500 eh, miljón manna markaði fyrir svo sem eins og liðlega 15 árum síðan með, með aðeldina að Európska aðnæðarsveðin og uh, það gekk voða vel í, í daldi mörg ár og, og hérna og hér uh, blomgaðist margt og, og, og tókst margt vel til en, en það sem að geri síðan er að að eh, fyrirtækin sem að vaksa og dafna á þessu markaði þau verða miklu stærri heldur en að okkar litla samfélag ræður við margfalt öflúri, eh, margfalt efnaðri eh, starfandi á þessum, þessum stóra markaði og, og afleðingin af því verður það að, að það hrenur allt og auðvitað er Európa-samandið svona öðrum træði eða einum træði tilraun til þess að ná utanum þetta að, að svona heið félagslega vald, það, það, það nái að vaksa með þessum stóru alþjóðlugu fyrirtækjum og, og halda utan um þróun. Hvað segir þú styrmir um, um þetta? Þú hefur nú uh, skrifað þetta margar leiðara og, og hérna uh, eh, frettir og, og reykjaðu okkur brefum hagsmunni í Íslands í alþjóðasamfélaginu. Helgi nefnir þetta að vera hluti af starri heild þar sem eftirlistofnanir og regluverk eru að öflura hefðu svona geta nýst okkur vel sérstaklega í ljósið þess sem að gerist hérna í, í bankarhunnu getur þú tekið undir þetta við, í fyrsta leiði við hefum að halla okkur nær uh, þessum þjóðum hérna í, á Norrlöndunum og, og meilandi Evrópu og, og hins vegar að það gagnist okkur til dæmis í þessu tiliti Ég er nú þeirra skoðunar að, að uh, við hefum að haga samskiptum okkar við aðra þjóðir hverju sinni eftir því sem að hendar okkar hagsmunum og það var engin tilvílun að við áttum svona náðu samstarfi bandarikinn á fyrstu halvu öld lífveldisins það var bara vegna þess að hagsmunur okkar fóru saman eh, bandarikinn voru fyrsta ríki sem að eh, sem að eh, veittu lífveldistofnun okkar viðurkenningu og við hefðum ekki gett að stopna lífveldið án þeirra viðurkenningar ég hef áður fært röka því að eh, við höfum unnið þorskastríðin og náð yfiráðum yfir 200 mínuna fiskuðurlöksögunni fyrst og fremst vegna þess að bandarækjumenn hefðu haksmunni að því að stýðja okkur og eh, nú síðan hafa leiði skilið á mill okkar og bandarækjumanna og þá þurfum við að finna okkur nýja staði í tilverinni. Ég er ekki þeirra skoðunar að sá staður sé Európusambandið eh, og ég er ekkit endilega þeirra skoðunar að við eigum að leita eftir nánara samstarfi við Norðurlöndin heldur við höfum átt á undanförnum áratugum. Meðalans vegna þess að mér hefur fundist að sum Norðurlandana hafi ekki sínt okkur á undanförnum missurum þann stuðning sem við hefum geta búist við og í sumum tilbyggum jafnvel sínt okkur eh, beinan fjandskap og valdið okkur miklum erfileikum og þá er ég ekki sísta að tala um svíja og afstöði svíja til dæmis hjá alþjóða gældilisjónum. Ég eh, er sem sagt þeirra trúar að við eigum að, að haga utanrikiðspolítík okkar í samræmi við hagsmunni okkar hverju sinni og eh, ég get fært ótal rauk fyrir því að þeir hagsmunni líki ekki innan Evrópasambansins. Mér finnst rauksemda fæsla Helga Hjörvars í sambandi við aðild okkar að þessum stóra markaði vera mjög sérkjænleg. Það er hægt að færa raukverði. Nú tekið það fram að ég var stunningsmadur þess að við gerumst aðilar að Evróska efnahagsvæðinu og ég er enn stunningsmadur þess að við séum aðilar að Evróska efnahagsvæðinu. Mm. En það eru þetta hægt að færa efnisleg raukverði því að það sé svo aðild og það sem af henni leti sem að hafi leitt okkur út í þessar ógöngur vegna þess að þar með opnaðist þessi miklu markaður og þar með opnaðist möguleikar fyrir hérna íslensku viðskiptajóra að auka umsýf sín í öðru löndum með þeim afleðingum sem maður nú blasa við. Þannig að, að, að, að þessi rauksemda fæsla fyrir, fyrir aðilda Európusambandunum finnst mér eh, satt að segja algjörlega fráleitt. Já, þetta er fráleitt. Hérna. En Helgi, er þú ekkert farin að fá evasendir eftir því sem að sko, vandamálinn vaksa í Evrópu sambandinu sjálfu, nú er ég veit að marg, ég, þú nefndun ekki að sameili mynd Evrópu sambandi sem var sérstaklega áhugaverður kostur í þínu, þú varst meira að tala um menningarleg mál og jú, aðelta sameilögu markaði en þú nefndu kannski ekki myndina en nú eru margir sem að ég tala við þeir hafa haft sérstaklega áhuga því að Ísland gangin í myndbandalæð, hver er þín svona afstæti þess og hefur hún eitthvað verið að breytast svona þegar þú sér hvernig þetta er að gerast á Grekjum? Eh, nei, það get ég ekki sagt. Eh, myndsamstarfið er eitt af þessum eh, stórum málum sem að, að ég tel að við þurfum einfallega að taka afstöðu til. Það er til túlega augljóst að, að svona í fyrirsjónlegari framtíð þá mun heimurinn skiptast í ekkur fjögur, fimm, sex myndsvæði og, og við vitum að það verður ekki jenið dollarin, efran og, og íslenska krónan þannig að við þurfum svona svolítið að, að velja okkur staði í veröldinu. Við erum búin að prófa að reyna að fleita uh, minnstu mynd í heimi með, með hræðilegum afleðingum hún mun að vísu sem betur fer gagnast okkur vel við að vinna okkur núna uh, út úr uh, þessum vanda en, en við þurfum að, að marka okkur langtíma stefni í þessu og ég tel að efra að sé sá kostur sem að það sé bestu fyrir okkur í því einfallega bara í ljósi uh, þess hvert við eigum okkar viðskipti og, og auðvita líka þau auknu viðskipti sem að, að skapast með því að fella nýður uh, þá er raun og veru viðskiptahindrun sem að, að Íslandska krónin er í, í viðskiptum á milli þeirra landa. Það gefur mér hins vegar á óvart að að eh, styrmi þykir þessi eh, sjónamið vera sérkjænileg ég, ég held að, að þau sjónamið sem hann hefur eh, hér líst þau standuðu þetta fyllilega fyrir sínu ég held nú ekki að það væri neina fréttir að, að stofnanir eins og Evrópussambandið eru auðvitað öðrum þræði e, byggðar upp til þess að fylgja vexti fjölþjóðlegra fyrirtækja þannig að að mönnum takist að halda utanum þau og vinna með þeim, eh, hjálpa þau við að vaksa og dapna en líka hafa eftirlitt með þeim þannig að það fari ekki eins og á, á sturglungaöld hér hjá okkur þegar að, að höfðingarnir urðu uh, svo óbúðslega öflugir og sterkir að hér, hér brast allt á með, í, með hruni og, og, og styrjöld eins og, eins og svo aftur núna í, í, í okkar samtíma og ég held að að eh, það hefði að mörguleiti verið eh, eftirsóknarvert að geta verið hluti af slíku sterku, eh, slíkum sterkum struktúr í, í þessum erfiðlíku sem við fórum í gegnum. Ja, og held að ímislegt í rannsóknarskíslunni stiði það til að mynda. Styrmer, þú saman máli? Sko, hefur ekki að skoða bara hvernig þetta gengur fyrir sig. <clears throat> við gerum staðilar Evrópska efnaðsveðinu. Það opna möguleika fyrir íslensku bankana til þess að hefja starf sem öðru löndum að opna möguleika fyrir íslensku bankana á því að, að hérna, taka, taka móti innlandsfíi í öðrum löndum. Regluverkið sem, sem, sem Európusambandi setur upp í kringum þessa starfsemi sem að helgi viljist telja að, vera, vera, að hafa verið svona ábústlega fullkominn, það hefur komið í ljós að það hefur verið mjög takmarkað og við lendum í því að, að þegar að þetta regluverk bregst það er evróska regluverkið sem í grundvallara atriðum bregst í kringum innistæðutryggingarnar þá hefjast miklar umræður bæði hér og annar staðar um það að, að, að íslenski skakkæðindur, íslenska þjóðin að hún beri ábyrð á þessum innlánum hérna íslenskra banka í öðrum löndum mm, En styrmir en, en, en sko þetta er rétt vantarlega að þessi tækifæri sköpust út af európska efnaðsveðinu en það er ekkit sam európskt fjármála eftirlit það er hvert landi með sitt fjármála eftirlit Nei, það sem er sam er ekki eitt að búa til tækifæri það sem er sam, sam európskt er það að það er sett upp sakvað tilskipun frá Evrópusambandinu þá er sett upp inn í staðu tryggingakerfi sem okkur bar að setja upp og við gerðum eins og gert var ráð fyrir með samningum okkar við Evrópska efnaðsveðið mm -hmm síðan upphefast annars vegar kröfur um það utanast frá að íslenski skattgreðendur takja á sig ábyrð af þessum innistæðum og hins vegar komum brættir hér heima fyrir um að þetta sé, að, að, að, þetta sé okkar ábyrð Eh, Íslenski fórustumenn hafa aldrei gefið neina ábyrg eh, Þeir hafa ekki gefið neinar yfirlýsingar fyrir heldur en að núgrindi ríkistjótt gerir tvo samninga um það að við ættum að taka okkur mörg hundruð miljardar krónar skuldbindingar En hver er, hver er veruleikin? Það er komin út frábær skísla sem heitir skísla rannsóttanendar alþingis Í þessari skíslu er sérstakur kabli sem fjallar um þessa tilskipun Í þessum kabla eru að regna fram alveg óskaplega merkilega staðrindir sem hefða átt að vera búið að draga fram miklu fyrr. Og það er, það er umfjöllun innan Evrópusambansins og umfjöllun fræðimanna á Evrópusambanssvæðinu um það hvað felist í þessari tilskipun. Þessi kapli í skýslu rannsóknanemndar alþingis er eitt samfeldu raukstunningu fyrir því að sjóna með þerra hér á Íslandi sem hafa sagt að við höfum enga skuldbindingar tekið á okkur samkvæmt, samkvæmt hérna EES-samningnum. Þetta er samfældur raukstuðningu fyrir því að rauksemdir þeirra sem hafa sagt þetta séu réttar. Og, og, og ég segi bara, ég á bara eftir að sjá hvar þeir ráð þeirra standa sem að nú síti er ríkistjóðn Íslands, hvar þeir standa frammi fyrir þessari rauksendafæslu rannsóknunemndarnar þegar það kemur að því að alltingi gerir þetta allt upp vegna þess að þegar að maður les þetta þá er óskiljanlegt að nokkurt Íslands stjórnvald hafi nokkru sinni skrifað undir nokkra samninga um að, að þjóðun taki á sig þessar skuldbindingar eða gefi þetta í kynna á einn eða annan hátt að slíka skuldbindingar væri fyrir hendi En Stein, Helgi, Helgi ég ætla að lefa þér að svara þessu það, það, er þetta ekki eh, hvað með þá, hvað með þá ábyrðin á íslenskum innistæðum, er hún þá ekki ólölu líka og verður við ekki að Andr, Andrés, við verðum að fá að taka hérna auðlýsingabreg, eða klefur auðlýsingar <laughs> og halda síðan aðfrað þessar umræðu eftir auðlýsingar Þegar góður hlustendur út af sögu, þá vorum við konur eftir hérna í þættinum ESB Nei eða Já. Ég heit Andris Jónsson og meðstjónandi minn í dag er Frosti Sigur Jónsson og eh, við höfum fengið til okkar góða gesti, Helga Hjörvar Alþingismann og Styrmi Guðmundsson Fyrirgeðu Gunnarsson. Það eh, eh, er sjálfsögðu fyrirhandi reyðstjóra Morgonblassins og e, nú var enda annana fórsprökkum Evrópavaktarinnar. Hérna, Rétt fyrir auðlýsingalíð, þá vorum við komin á kafi hérna í æsifmáli sem við ætlum að hittna þessi kólunum að taka beigju aftur í hjátt að Európa-sambandinu og svona almennum umræðan um það og það sem ég vilja spyrja til Helgi úti er nánar hérna þessi, þetta hverfandi fylgi við aðaldar umsók sem var umdelt á sínum tíma og kannski svona var með naumundum að hún kemist í gegnum þingið síðan hefur heldur halla undarfæti fyrir þá sem vilja aðeltaði skoðanakanni sína að almenningur hefur sífælt minni áhuga á aðelda að Evropasambanduru aðtunulífið hefur líka verið að fara á svömu sveif og, og síðan eru eh, ykkar samstaflokkur í ríkistjóninni alveg einarður á móti þannig að eh, maður fyrir að spyrja sig sko hversu lengja og halda þessu stið streitu og er ykkur hætt á því að þeirra segjum allar að Europasambandið líti á, á það að þetta sé fullir alvöru gert og einlagni hjá okkur en svo eru við bara ekki við þegar þeir komandi dyrra og bjóða okkur inn sko, þá erum við bara farin, þá er þjóðun ekki til staðar er það ekki eh, hættulegt að, að fara þessa leið? Eh, hættulegt held ég alls ekki, nei Já, fyrir eh, samskipt okkar við Evrópu? Við, við hafðum náttúrulega á laungu árabili umtalsverðan stuðning við aðeldina og, og núna hefur það síð og, og það eru þetta skilt fyrir máli sem að hér bara góma hjá styrmi mm. e, og, og, og tengist auðvitað æsef, það tengist auðvitað líka bara svona heimskreppu því að, að eh, þegar að kreppir að í ennæðismálum þá, þá er alltaf ákveðin tilneying til þess að, að svona loka að sér uh, áhersla á múra þjóðurni sigju og annað þess áttar vext þegar að að ítla árar og, og svona óttinnar ákveðnum uh, tökum. Ég held eins og þegar að, að þegar að svona þessi stærri eh, mál sem að, að við vitum öll að skipta gríðarlegu máli e, myndin e, það að búa við langtíma stöðuleika í e, efnagasmálum sem að við höfum náttúrulega bara aldrei fengið að búa við hér ekkert svona vakstaumkverfi fyrir fjölskyldunar í landinu og fyrir fyrirtækinu í landinu sem að, að búandi er við og við höfum ekki fengið að mhm. búa við hér þegar að, að við horfum til þess að að eh, hluta því sem að styrmir eh, lísti ekki hér í, í fallinu eru þetta það að við höfðum engan bakkjarl fyrir þennan vöxt, við höfðum engan Európskan Sælabanka eh, til þess að að sækja til bankar lend viðar í erfiðleikum heldur en hér, þeir áttu hins vegar víðast hvar eh, öflugur í bakhjarla og ef við ætlum að vaksa og eflast á, á nýjanleik þá þurfum við þetta á, á sterkum og öflugum samstarfsmönnum og samherjum að halda en, en það er mikil miskilningur eh, eins og kom fram eh, hjá styrmi að, að þetta sé hugmyndum um, um einhvert fullkomin heim, alls ekki Evrópusambandið er eh, mörguleiti galla alveg eins og Íslands samfélag er að mörguleiti galla. Við erum bara að reyna að þróa samfélag okkar eh, betur og betur til þess að takast á við verkefnin en verkefnin og vandamálin verða í öllum samfélagum. Eh, það er, það er ennþá mafíja á Ítalíu þó að Ítalíja sé í Evrópusambandið. Veit, meina, Evrópusambandið er ekki bara eitthvað svona töfra ár sem að leysir öll, öll mál en þeim gengur samt miklu betur að eiga við mafíjuna á Ítalíu með mm. Európusambandið að, að samstarfsmanni bæði í, í lögjöf, í, í löggæslu pólitísku aðhaldi og, og öðru slíku en, en, en, en hvort, það, það leysir ekki allt sko. En hvað tekur langa tíma fyrir þess að sko, þess feibla að takast þessi heimskrepa nú eru viðræður í gangi, það takast þessi 2-3 ár svo kemur á þjóðræðskvæðagreyslu eh, þá þarf hansi mikið að hafa breyst til þess að þjóðin segja já Ég, ég hef gríðarlega mikla trú á getu okkar til þess að vinna okkur út úr erfiðlegum. Ég eh, eh, veit að eina af ástæðunum fyrir því að eh, okkur var lánað meira heldur en sennilega nokkur í annari þjóð í eh, veraldarsögunni var að þegar með skoða hagsögu Íslands þá hefur við langa sögu að því að hafa reyfið okkur í gegnum erfiðleika og upp úr erfiðleikum á ótrúlega stuttum tíma eh, og ég er sannfærið um það að við búum að þeim undirstöðum hér í, í þessu samfélagi Eh, að þeim öðlindum, að fólki eh, og, og afli og krafti mm. Eh, að við getum á nokkur márum komið okkur í gegnum þessa erfilega sem við erum í núna og, og ég er bjart sítum að það muni hjálp okkur við að, að ljúka Evróplið ágrunum að því að ég held að við verðum að aðlæra Evrópisamöndinu það sé ekki spurningin, spurningin bara hvort það verður núna eða eitthvað aðeins einn okay. Styrmir, hérna, verður þessu bóta til þín Helgi nefnir að hérna, hann hefur trú á hæfileikum íslensku þjóðurna til þess að rýfa sér upp úr erfileikum og er það ekki, er það ekki vottum ákveðið svona skort á trú á hæfileikum íslensku þjóðurnar að halda okkur getið vegna vel innan Evrópusambassins að við munum geta ná góðum samningum, við munum geta staðið okkur eh, bara orðið, eh, náðu jæfn mikil í velgengni og margar aðra smáþjóðir sem hafa gengið hann hérna einn. Við helgið sem alveg samar um það að, að þessi þjóða hún hefur kraft og dugtið þess að rýfa sig upp úr erfileikum. Það er enginn ágrinningur okkar á millum það en eins og vera þá verð ég nú að segja mér finnst nú málflutningur þessa ágætta þingma sem er hérna með okkur hann, hann hefur nú ásýtt alltinn fortíðar blæ vegna þess að hér satt hann hér rétt á þann og flutti ræðum um það hvað það verið mikilvægt fyrir okkur að öðlast efnahagslegan stöðuleika og einhvern stöðuleika í vöxtum og svo framvegis og framvegis Þetta er ræðan sem talsmenn samfélkingarnar fluttu í kjölfarið á bankarhunnu þegar átti að keira Ísland inn í Európusambandið og efruðna meðan að þjóðin var í sárum. En hver er veruleikin? Hver er stöðuleikin innan Európusambandsins eins og hann blasir við okkur í dag? Hver er ef, hinn efnahagslegi stöðuleiki í Gríklandi? Hver er hinn efnahagslegi stöðulöki á Spáni? Hver er hinn efnahagslegi stöðulöki í Portugal? Hver er hinn efnahagsstöðulöki á Írlandi? Hver er hinn efnahagslegi stöðulöki í Breitlandi að mati mútis landshafisfyrirtæki sem, send, sem sendi frá sér tilkynning í dag um, um, um, um hérna, framtíðar möguleika breyta? Um hvaða efnahagslega stöðuleika eru menn að tala? Hann er ekki til í Európa-sambandinu innan Evrópussambansins í dag og inn á Evrusvæðin í dag snúast umræðunar fyrst og fremst um það hvort Evrópussambandið haldi saman, hvort hægt sé að halda Evrunni, hvort að verði að reka einhverja þjóðir út af Evrusvæðinu og svo framvegis og framvegis. Frambund, framundan eru stórkostleg vandamál hjá, hjá þeim ríkjum sem eru aðilar að Evrunni. Það er algjörlega fáránlegum afflutningur og gerðsamlega úreldur ef að samfélkingin allar að halda því fram að það sé einhver efnahagslegu stöðuleiki sem að við Íslendingar fáum með því að ganga inn í Evróponsambandi. Gerðið ykkur grein fyrir því hver okkur staða væri í dag ef við hefðum verið á efrisvæðinu á undanförnum mánuðum og misserum? Við höfum orðið að lækka laun með lögum alveg stórkostlega. Helgi Hjörvar hefur setið valtingi og hann hefur neðst til þess að rétt upp hendina með, með, hérna, með lögbundin í launalækun yfir, yfir alla laun, launþega hópa þjóðfélagsins upp á minnstakosti 20% og sennilega 30%. Þetta er sá efnahagslið stöðuleiki sem að Evrópusambandið og Evrópusvæði er að bjóða okkur upp á og það er tímitu komin að samfélkingin og hennar talsmenn fara að horfast í augum við verileikan, fara að horfast í augum við starrendir og gera sér grein fyrir því að við eigum ekkert erindi inn í þetta samband. Styrmi, þú vilt sem sagt meina allir þessu hópar sem við taldum upp, þjóðinn, fyrirtækinn, samstagsflokkurinn í ríkistjóninni og eru búin að sjá þennan veruleika sem þú ert að tala um en samfélgingin ekki? Mér varst alveg stórkostleit að hlusta á aðalsamningamann hérna Íslands hérna áðan lýsa því yfir að þessi ákvörnum um, um aðildarlaunsum hefði verið tekin eins og norðaða með mjög líðræðislegum hætti. Hver var þessi líðræðislegi hátur? Hann var sá að flokkur Helga Hjörvar hann sagði við, við, við vinstri granna annarkvort samþyggi þið aðild að, að, aðildar umsókn eða við myndum ekki með ykkur ríkistjórn þeir voru pindirinn það var meiri hruti og alþingi gegn því að Ísland sagtu um, um, um, um aðelta að Európusambandinu. Þetta er þessi óskaplega líðræðislega aðferð við að, að, að sækjum aðelta að Európusambandinu sem að samfélkingin ber alla ábyrð á. Helgi, nú voruð þú að lusta á þessar ræði styrmis, er þetta bara eitthvað einhagsmuna mál hjá samfélkingunni að vilja ganga inn eða, eða, eða er þeir umverulega að hugsa um hagsmunni þjóðarinnar? Við vitað erum við að hugsa um hagsmunni þjóðarinnar og það eru þetta ímislegt í þessum ræðuflutningi sem að má uh, svo sem bregðast við ég held að það skipti út af fyrir sig engum máli til hvaða ríkja í Norður-Európu sem að við hljótu nú fyrst og fremst að bera okkur saman við og uh, við lítum sem að eru inn í Európu samandinu að það sem að þar er kallað óstöðuleiki e, það er nú e, trúlega nokkuð sem að við myndum á Íslandi kalla stöðuleika það er auðvitað þannig að, að hér hefur almenningur mátt búa við alveg gríðarlegt óryggi í efnagasmálum gríðarlegar söblur Eh, verðbólgu á heimsmæli hvarða einhverja hæstu raunvexti í heimi og hluti af því er auðvitað sá að íslenskir fjármæksegvendur og íslenska fjármálakerfið hefur haft einogunar aðstuða til að okra á íslenskum almenningi. Eh, auðvitað eru ákveðnir sérhagsmunir sem að, að eh, eru betur tryggðir með því að fara ekki inn í Európa-samandi. Það er þannig, það eru auðvitað hagsmunir ákveðin afla að, að gera það ekki. Þar eru auðvitað fyrst og fremst um að ræða uh, kvótagreifana Eh, LIU hópana sem að, að hafa auðvitað eh, sín ítök og, og sín völd hér í samfélaginu út á þessa einangrun, út á það að halda okkur uh, frá samstarfi eins og þetta en ég held að, að það sé einhverjum blöðum um það að fletta að þegar við berum saman þau þann stöðuleika, þau lífskjör engum í, í vöxtum á húsnæði, á bílum og öðru slíku sem við sjáum hér í löndunum í kringum okkur og höfum séðum ár og áratví e, þá séu það ótvíraðir hagsmunum í Íslands almennings að fara þannig inn og það eru þetta svona e, satt að segja bara svo litið daburlegt að, að hlusta á þessa ræðu setta hér á e, þegar að þessi tilraun hér hefur endað með þeim hætti sem hún gerði vegna þess að það eru þetta ekki hægt að tala um þessi nákvæmlega lönd okkar eins og það að hér hafi á meðan orðið farsæl þróun styrmir. Hér á meðan fóru nær helmingur atvinnufyrirtækja í landið á höfuðið vegna þess að þau réðu ekki við lánin sín. Hér eru heimili í þúsunda og tökthúsunda vís í gríðarlegum erfiðleikum. Hér eru við komin í gríðarlegt atvinnuleysi. Er það vegna þess að það hafi gengið okkur svona óskaplega vel að standa einu og utan við allt? Að það hafi skilað okkur miklu að vera einangruð? að vera ekki aðilega stóri öflugur í mynd, vera ekki aðilega stórum öflugum uh, hérna sælabanka. Ég held að, að því að þú nefndi Ragnar Ramsóknarskísluna að þér hljóti eins og mér að vera til að mynda umhugsanaröfni að sjá brefið frá Englandsbanka frá því í april 2008 að sjá það svart á kvítu að hér hafi stórt og öflugt uh, land eða hans, þess sælabanki bóðist til þess að koma hér inn og hjálpa okkur við það að minga þetta bankakerfi okkar og stöðva vöxtis og að þeir skuli hafa bóðið okkur það áður heldur en að æsefreikningarnir voru stopnaðir í Hollandi en, en segir, Helgi... áður heldur en að æsefreikningarnir voru stopnaðir í Hollandi þá bjóðast þessir aðeinar til þess að koma hér inn og hjálpa okkur við það að leysa úr þessum verkefnum sem þetta stóra bankakerfið það er skapað Þannig... og hvað gerum við? Já. Við bara aftökum það af því að við ætlum bara að fá að fara eina á hausin hér En, en Helgi, heldur, þú, þú ert sem að taldaði fram að ef við værum í Európa-samtunum þá er þið haldið í höndin á okkur með þessi mál og við myndum gera betur heldur en við gerðum fá þennan stöðuleika, larri vexti stöðuri vexti og ég heyri svolítið talað um þetta en nú eru uppiraldir sem segja jafnvel að það hafa vorðið Gríklandi að fótakefli allir þessi lágu vexti strem, og þessi, þessi hagstöða lánakjör sem þeim buðust á þegar við gengum inn í samfélagi myndina sama gerist á spáni og það varð ofittnum þessara hagkerfa, ofmikið lándaka, ofmikið skuldsetting og það er rótin að vanda hugsanlega Gríklands og það geta alveg spyrjað við höfum lendið í þessu sama hefðu við farið þarna inn en við styrir mér ég ætla að lifa þeirra Mér finnst það alveg ótrúlegt að, mm. að, að, að hlusta ég hér á það beint að þingmaður sem að situr á allting íslendinga skuli vera svona óbóðsleika íll aðsér um það sem að raunveruða gerðist í aprilmánuði og mæmánuði 2008 að hann skuli leifa sér að hafa uppi svona málflutningu. Hvað gerðist í aprilmánuði 2008? Það er alveg rétt hjá Helga Hjörvar að það fóru fram ákveðin samskipti á milli í Sælabanka Íslands og Englandsbanka. Það er líka rétt hjá honum að Mervin King, að hann hafði orðum það að, að, að hann og fleiri Sælabankar gætu hugsanlega hjálpað Íslendingum við að snúa ofan í Íslenska bankakerfinu og losa um egnir íslensku bankan erlendis. Þetta er allt saman rétt. En það sem að Helgi Hjörvald sleppir algjörlega nefna er það að setni hluta aprilmánaðar 2008 var að haldinn fundur í Washington í tengslum við ársfund alþjóðagjaldur í sjónsins þar. Íslenskir embatismann menn hafa ekki getað hérna, fengið upplýsingar um það hvað gerðist á þeim fundi. Það var fundur hérna, G20 ríkjana sem var haldinn þá við tengslum við allþjóða gældinsjóðum. En eftir þann fund þá breyttist gerðsamlega viðmótið hjá seðlaböngum um alla Norður-Evrópu í gard okkar Íslendinga og þegar komið var fram á þann fund í seðlabankastjóra G20 ríkjana í mæbyrjun sem að Mervin King hafi haft orðum að ræða þetta mál á þegar komið var fram á þann fund að þá komur ljós að það var ekki nokkur vilji til þess að, að hjálpa Íslendingum heldur þvert á móti. Þá var meir og minna tekin ákvörnum það á þeim tíma að loka á, á, á samskýti við Ísland. Þetta er veruleikin. Helgi, og einmitt þarna lýsir styrmir eh, svo ágæðlega í eigin orðum eh, kjarna vandamálsins e, Íslendingar fengu ekkert að vita hvað gerðist á G20-fundurum og af hverju fengu Íslendingar ekkert að vita hvað gerðist á G20-fundurum að því að Íslendingar höfðu ákveðið að vera einir og einangraðir og eiga enga aðild að einu eða neinu sem að sæti átti við borðið það er einmitt einmitt til þess að það er einmitt til þess að undirstryka það að í þeim heimi sem að við lefum í núna þá, það, sannarlega, það er ekki, sannarlega ekki neinar fullkomnar leiðir og það er engin ávísun á velgengni en það er farsætla að starfa með öðrum þjóðum að því að byggja upp sífælt stærri markaði sem að skapa sífælt fleiri atvinnutækifæri eh, skapa vonandi hagvöxt í þeim löndum sem að, að aðild eiga að rýsandi og vaksandi markuðum og að byggja saman upp eftirlitskerfi, stjórnkerfi og pólitistkerfi mm. til þess að eiga við þau vandamál sem að það skapast vegna þess að ef að maður eru ekki aðilaði mm. þá veit maður í hvað framfer og þá á maður ekki sterka bakhjarla og samstarfsmenn þegar að ábjátar Já, við gerum einn enga grein fyrir því Helgi í hvaða hérna, heimi þú lífir En í skýstur ansóknulemdarinnar sem þú vorust að vitna til er þetta rakið ítalega að íslenskir embatismenn hafi gert ítrekkaðar tilrunni til þess að afla upplýsingum um þar hvað það var sem breytti afstöðu selabankastjóra hérna nágrannar landa okkar til Íslands og það kemur skýrt fram í skýstur ansóknulemdarinnar en þeir hafi ekki getað fengið nokkrar upplýsingur um þetta annað heldur en það að hafa orðið breytt afstæða og, og það meiri sér rakið held ég af tilteknu hvers vegna þeir gátt ekki fengið upplýsingur öðu um vegna þess að það hafi verið samkommulega um það á þessum fundum yfir leitt að, að, að þaðan fjettist ekki neitt. Þetta er veruleginn, þetta hefur ekkit með að gera hérna samstafsvilja okkar eða ekki samstafsvilja auðviti staðrindin svo að Íslandingar eru frá lífveldistofnum búin að byggja upp með kerfismundnum kerfis hætti samstarfi aðra þjóðir Þetta eru heimasköpu vandamál Þetta er ekki heima guð, hvers konar heimasköpu vandamál eh, Hver ja, Hvernig getur það verið G20 fundinum ábyrð hans að hérna Ísland fór á hausin Ég hef ekki sagt það hvers konar vittlis er þetta? Já, það er ekki annað að skilja á þér styrm heldur en að þetta sé allt saman vondum mönnum í útlöndum að kenna. Það er ekkert einn vondir menn í útlöndum sem að sviku Ísland og bröðust Íslandi og þess vegna eru við í öllum þessum erfiðlegum og þess vegna eigum við engum að treysta. Við erum bara ósamála í grundvallar atriðum. Það sem ég hef sagt er það að það tekir einhvern ákvörðin um það að á ákvörðin tímapunkti vorið 2008 þá voru tekin ákvörðin um það að loka á Ísland í því fælst ekki að það sé einhverju vondir útlendingar sem eru á mót okkur. Það er bara einfallega þannig að staða okkar er orðin stík að menn er ekki tilbúin til þess að rétt okkur hjálparhönd og einnið annan hátt heldur verða að loka á okkur. Það er þetta að halda langar aðeins hvers vegna það er gert. En styrmi, við skulum, en þegar nú er tíma okkar að verða þrótum, við langar að spyrja aðeins bara svona í lok þáttarins að þú ert uh, eh, búin að hleypast okkur nýri í vefsíðu, nýjum miðli um Evropasambandið. Já um Evrópumál Já. sem finnum á slóðinni evrópuvaktin.is bara í örstutumáli. Hvern, hversuna sáðu því félag að þú og Björn Bjarnarsson ástæði þess að kleipa þessu tónan? Við gerðum það hérna, meðal annars vegna þess að við teljum að það sé lausinlegt á næstu mánuðum á missurum með þessi barata um, um, um Ísland og Evrópusambandi stendur yfir að þá sé til svona sérhæfður fjölmiðil sem að, að eh, hérna leggur áherslu á það að byrta sem ítalegast að fréttir og frásögnar af því sem gerist og vettvang Európa sambansins og ég til að það við komið mjög vel í ljós á, á, á þeim cirka tíu dögum sem að þessi vefur hefur verið í gangi að það er þörf á, á slíkum eh, hérna, upplýsingamili mm -hmm. því að við höfum verið með fréttir á Europavaktinni um málefni Gríklands og annar ríkja sem að, að hafa ekki verið með mjög takmökuðu leiti annars þar. Já, nú bendi tæknum maður okkur á það að tími okkar eru á þrótum í dag og, og við þurfum að fara að hleypa að fréttum auðlýsingum Ég vil nú kannski bara fá að grípa tækferðið og óskast þeir mér til hafmyggjum með hana miðl ég sé mikilvægt að, að menn skiptist á skoðunum og, og setji þær fram hérna að, eh, að fest og skerpu hvort sem það eru með á móti að því að, að umræða hjálpar okkur öllum Það er nú líka Nákvæmlega. til miðl kannski ágætt að minnast það sterkara Ísland.is sem veldur upp henni liðinni og svo vonum við að Európa-sambandi mun ekki líka að liði sínum með Európa-auglisa <laughs> ágæti sitt á Íslandi en samt var ég að velta fyrir mig Helgi, er ekki, er ekki tilum til að setja eitthvað, eitthvað þak á það hvað mega fjárfesta mikið í auglýsingastarfsemi á Íslandi í samkjæfnum við svona okkur smerri líðræðisöflin ég, ég held að það sé sjálfsagt að reyna að geta jafnbreiðis í, í, í þeirri baróttu eins og, og kostningabaróttu Værið þú til að standað fyrir margum slíkt? Jafna, jafna ég, ég, ég skal gætna skoða hérna, það mál, ég er bara ekki skoðað efnislega hvað, hvað í því ferst en, en ég held að ég setja við saman bort Ég held að Evropasambandi sé ekki tilbúið eða miklu í þetta og, og, og hérna íslensku útgerðverðin og kvotagreðinir Já þeir eru alltaf stærri sjóðu það ekki Evropasambandi En nú skulum við bara fara að slíta þættunum Ég vil þakka Kjella Jóa Tæknimanni fyrir aðstofina í dag Gestónum Helga Hjörvari, alþingismanni fyrir komuna og styrmi Gunnarsinni með nýja vefmiðlin vaktinn.is fyrir ekki við og næsti þáttur verður á 5. daginn klukkan 5 að vanda Takkar hlustundu fyrir áverðina og við andri séum takk fyrir dag Takk fyrir